sifa zote kamilifu astahiqi Allah subhanahu wa ta'ala sala na salam zimshukie mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallama yena alize na sahabazi na waislamu watakayemfuata mtume sallallahu alaihi wasallama kwa wema hadi siku ya kiyama tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa uruma wake atujalie miongoni mwa watu ambao watakomfuata mtume sallallahu alaihi wasallama hadi siku ya kiyama katika hadith ya Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu mtume sallallahu alaihi wasallama anasema la tu'dhi imra'atun zawjaha fi ad dunya إلا قالت زوجته من الحور عين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا والحديث رواه الإمام الترمذي نتومي صلى الله عليه وسلم كتك حديثه أمبوك بوكي الإمام الترمذي في الفيلة كيسيهيش شيخ الباني رحمه الله تعالى anasema mtume sallallahu alaihi wasallama la tuudhi imra'atun zawjaha fi dunya mwanamke hamuudhi mume wake hapa duniani illa qalat zawjatuhu min alhur ain isipokuwa mke wake katika hurun ain katika wanawake wa peponi anasema la tuudhi acha kumuudhi mume wangu qatalakillah Allah akulani Allah kuangamize fa inma huwa indaka dakhil huyo mume hapo kwako ni mpita njia tu yushiku an yufariqaki ilaina muda tu mdogo tu ataachana na wewe naje kwetu kwa hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallama anaonyesha wanaume hapa duniani kuwa wako na watetezi peponi kila mwanaume ambaye yuko duniani ambaye ameandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala tayari kuna wanawake ambao wameshaumbwa peponi wanamsubiri ikiwa kama atafariki pamoja na mke wake hapa duniani wakaenda peponi wote basi mke wake atakuwa mmoja katika wake ambao peponi sasa kipindi mwanamke anamuudhi mume wake hapa duniani wale wake zake wa peponi ambao tayari wameshaumbwa wameandaliwa kule wanamlani huyu mwanamke wa hapa duniani na kumwambia Allah kuangamiza cha kumuudhi mume wetu baadaye ataachana na wewe aje huku kwetu kwa hii ni kuonyesha ubora na nafasi waliokuwa nayo wanaume katika ndoa hizi za Kiislamu ndugu zangu islam katika mda huu tajitahidi niweze kuzungumzia huququ zauji ala zaujatihi haki za mume juu ya mke wake au kwa lugha nyingine mambo ambayo mwanamke anatakikana kumfanyia mume wake mwanzo kabisa katika haki za mume ambazo lazima mkewe amfanyie ijabatuhu lilfirash ikiwa kama mume wako atakuita kitandani lazima umwitikie usimwambii sijui umechoka umetoka kwenye kichendawa wala nini mume wako labda uwe unaumwa lakini bila ya udhuru mume wako anapokuita kitandani lazima umuitikie wa hadha min a'dhami alhuquq bali ni katika haki kubwa zaidi لأن الغاية من الزواج هو الإعفاف والامتناع قد يعرض أو قد يعرض الرجل للوقوع في الحرام لذا وجب عليها القبول وعدم الامتناع fi ayi sa'atin min au min sa'ati al-layli nahar kwa hiyo lengo la ndoa ni ili mtu kujilinda na zina ndio lengo la ndoa sa mwanaume au mwanamke anapomkatalia mume wake inaweza kuwa sababu ya mume kuingia katika haramu kwa hiyo ni lazima kumkubalia hilo ikiwa kama mume wake atamhitajia sawa iwe ni sawa yote ile ya usiku wala ya mchana muda wote ule sawa ni mchana au ni usiku mume akikuhitajia lazima umuitikie kitandani anasema mtume sallallahu alaihi wasallama idha daa ar-rajulu imra'atahu ila firashi mwanaume atapomwita au atapomhitajia mke wake kwenye kitanda falam ta'tihi kisha yule mwanamke akakataa fabata ghadban alaiha mume akalala hali ya kuwa amemkasirikia la'anatha almalaikatu hatta tusbih malaika wanamlani mwanamke huyo hadi asubuhi ikiwa kama mume atakuita kitandani ukamkatalia malaika wanakulani hadi asubuhi haki nyingine ya mke ni lazima kumtendea mume wake annahyu an sawmi tatawwu illa biidhnihi idha kana hadira, ni katazo kwa mwanamke kuswaumu swaumu ya sunna kama mume wake yupo, isipokuwa kwa ruhusa yake. Unapotaka kufunga bedha, mume yupo, hayuko safarini, muombe ruhusa. Unapotaka kufunga juma juma tatu, Alhamisi lazima umuombe ruhusa mume wako kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ambayo kaipokea e, al-Imam ad-Darimi hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu la tasumu al-mar'a yawman tatawwa fi ghairi ramadan wa zawjuha shahidun illa bi idhnihi mwanamke asiswaumu siku yoyote ile swaumu ya sunna kinyume na Ramadhani na mume wake yupo isipokuwa kwa idhni ya mume. Kwa mwanamke anapojifanya na imani nyingi akaswaumu mume wake yupo bila ya kumwomba idhni, bila shaka anapata dhambi kama walivyosema wanazuoni, wa hadha nahy waridun ala tahrim, hili katazo linakuonyesha kuwa ni la haram mwanamke ni haramu kufunga saumu ya sunna mume wake yupo bila ya kumwomba ruhusa hairuhusiwi katika haki za mume kutendewa na mke wake hifdhul mar'ati zawjaha fi ghaibati mwanamke amhifadhi mume wake kipindi mume hayupo liqaulihi ta'ala hafidhatun lilghaibi بما حفظ الله وهذا الحفظ على ضربين kumuhifadhi mume kuko aina mbili kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anataja wanawake wema wale wenye kuwahifadhi wale wenye kuwahifadhi waume zao kipindi hawapo kwa yale ambayo Allah amewahifadhi kwayo kwa hiyo kumhifadhi mume kuko aina mbili aina ya kwanza hifdhuha linafsiha fi ghaibatihi fala takhunuhu bifi'li au fi'li fahishatin au tabarrujin au khurujin min baitihi ghairi idhni ikiwa kama mume hayupo muhifadhi mume wako usimfanyie khiana ukaenda ukazini nje au kutoka pasina ya stara au kutoka nyumbani kwake pasina ya idhni yake نتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث عبد الله بن عمري رضي الله تعالى عنهما أن بيقه بكيا إمام آه، إيه، ابن أبي شيبة أنا سمع نتوم صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالثلاث الفواقر الفواقر نجام يفاقر بمعنى مصيبة شديدة جاء نكوي لزيني مصيبة مكوبة متاتو nikuelezeni misiba mikubwa mitatu qila wama hun masahaba akamuuliza ni ipi ewe mtume wa Allah qal akasema imamun jair kiongozi mzulumati in ahsanta lam yashkur ukimfanyia mazuri hashukuru wa in asata lam yaghfar na ikiwa kama utamkosea wao utakosea hasamee wajarusu na vile vile jirani muovu jirani mbaya in raa hasanatan aghtaha au ghattaha jirani ambaye akiona jema kwako analifunika bimaana anapoona mazuri kwako hayazungumzii anayafunika kana kwamba kuyaona wa in raa sayia afshaha lakini akiona machafu kwako anayazagaza ulimwengu mzima huyu ni msiba mkubwa jirani kama huyu anapoona mazuri kwako hayazungumzi lakini anapoona mabaya kwako wa kwanza kuyazagaza kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallama wa mraatu su vile vile na mke muovu mke mbaya in shahitaha ghadabatka ukimtazama tu anakukasirikisha kuna wengine mwanamke ukimuona tu hivi wewe mwenyewe unakasirika bila sababu wa in ghibta anha na ikiwa kama labda utakuwa umesafiri ha, haupo khanatk anakufanyia khiana anatoka nje ya ndoa anatoka kwako pasina ya, ya ruhusa anatoka kwako aliyakuwa hana stara huyu mwanamke bila shaka ni msiba uliokuwa mkubwa kisha wakasema wa min khiyanati almar'a au min khiyanati almar'ati li zawjiha fi nafsiha استعمال حبوب منع الحمل au hayy ma au ay mani'an biduni idhni vile vile katika khiana ni mwanamke kutumia vidonge vya kumziwia kubeba mimba au akatumia njia yoyote ile ambayo itamfanya yeye asichukui mimba pasina ya idhni ya mume lianna injaba alawlad min haqqi zawj la yasqutu illa biidhni kwa sababu kuzaa watoto ni haki ya mume na haki hiyo haianguki isipokuwa kwa idhni ya mume labda mume wako umemwomba umwambia mimi naona labda kuzaa tufunge mume akakubali akakuruhusu kutumia vile vidongi sawa lakini pasina ya idhni ya mume ukatumia vile vidongi ili usichukue ujauzito hii ni katika khiana ambayo mke anakuwa amemfanyia mume wake kisha kumhifadhi aina ya pili hifdhuha lima khallafa zawjuha min baitin wa mataa wa amwal wa abnaa ni mwanamke achunge yale ambayo mume wake kamuachia nyumba yake aichunge vizuri vile vile mali zake azichunge vizuri pia watoto awachunge vizuri na vitu vyake vyote viko ndani avichunge vizuri fakullu hadha min mas'uliyatiha fala tudayyi'u shay'an minhu vyote hivi ataulizwa mwanamke viko katika masulia yake wala asipotezi chochote katika hivyo kwa haya ni aina mbili za kumchunga mume Mara, aina ya kwanza anaposafiri usimfanyie khiana vile vile aina ya pili umuhifadhie vitu vyake usitumie mali zake ovyo ukazipana pana pasina idhini yake pia katika mambo ambayo ni lazima mke amfanyie mume wake عدم الإذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه mwanamke haruhusiwi kumuingiza yeyote katika nyumba ya mume wake bila ya idhni ya mume wa hadha haqqun min huquqi ni haki katika haki za mume wa fardun ala zawjati ta'atuhu fi dhalika na ni lazima kwa mume kwa mke kumtii kwa hilo fala tudkhilu baitahu man yakrahu dukhulahum eh, asiingize katika nyumba ya mume wake wale ambao mume akisikia kama ameingia atachukia wa in kana hadha almakruh min maharimiha hata kama huyu ambaye akiingia mume atachukia atakuwa katika maharimu wa huyu mwanamke ka abiha sawa ni baba yake wa akhiha au kaka yake au imra'atin ajnabiyya au mwanamke wa mbali au qariba au wa karibu hata walau kanat ummuha hata kama atakuwa ni mama yake na mwanamke illa an ya'dhana bidukhulihi mpaka mume amruhusu kuwaingiza sio sema ah, lakini baba wangu bwana unaona ah, hakuna unaona mume atakuruhusu kumwingiza baba yako ndani ya kwake usiseme ti au ah, mume naye mimi nimeolewa vipi hapa ndo dini na mtume sallallahu alaihi wasallama katika mambo ambayo ameruhusu mume kumpiga mke ni hili katika hadithi ambayo kaipokea imamu muslim mtume anasema fa in fa'alna dhalik ikiwa watafanya hivyo fadhribuhun basi wapigeni unapomwingiza mwanamke au mwanaume au mtu yoyote katika nyumba ya mume pasina idhini ya mume lazima ujue umekosea na mume akijua hilo akikuweka mangumi ujue kama ana haki ya kukuweka hizo ngumi na ndio maana leo kuna baadhi ya wanawake unakutana nyumba ya mume wake ndio sehemu ya vikao yani wale wakichen dawa unajua zamani kwani kitchen party eh? wakaona kitchen ah, party ni makosa hata tutie kitchen dawa hivi nasikia pana kigodoro kisho kutoa kigodoro dawa unaona sasa hawa wanawake wa kigodoro dawa ndio wanakuja wote katika nyumba ya nani ya nani ya, ya mwanamke na kuanza maligala ma, ma, mle mpaka wakati mwingine mume anakuja anatoka kazini anaona aibu kuingia katika nyumba yake kwa sababu wanawake wamejaa ndani kwa hairuhusiwi jambo hairuhusiwi vile vile katika haki za mke kumtendia mume wake khidmatul mar'ati zawjaha au zawjaha mwanamke amtumikie mume wake kama alivyosema shaka wangu Abu Mansur wiki leo mbili zilizopita katika haki ni hiyo umtumikie mume kazi za nyumbani zile ambazo ni lazima kuzifanya kumpikia eh, nyumba iwe na usafi sio mume ametoka kazini anakutana nyumba chafu mke mwenyewe bado katika zile nguo zake za mkaa alafu mke kesho akitoka huu mume akaenda kutafuta mke mwingine eti mke wangu mume wangu anapenda kuoa sawa kwa lazima mke uwe msafi katika nyumba yako eh ufanye kazi za nyumbani mapema ili mume akiingia afurahie akufurahie wewe kwa vile vile katika haki shukuru ni'mati zauj mwanamke ajitahidi sana kushukuru neema ya mume wake kile ambacho mume atakupa shukuru tuache maisha ya kuiga tuache maisha ya kuiga leo wanaume wengi wanaishi wanawake wengi wanaishi maisha ya kuiga fulani anaishi hivi na mume wake fulani wako hivi fulani iko hivi fulani iko hivi kwa unataka uishi kama yule yahe Allah subhanahu wa ta'ala kwa uadilifu wake aliwaumba watu na akawapa riziki sawa na uwezo wa, akawapa riziki sawa na uadilifu wake kuna ambao aliwapa vingi kuna ambao aliwapa vichache kuna ambao kuwapa kabisa lakini kila mmoja riziki yake tamfikia sawa na kiwango ambacho Allah amemkadiria sasa usiishi katika maisha ya kuiga mtume sallallahu alaihi wasallama amekataza hilo bali wakasema wa hadha min a'zami huquqihi na hii ni katika haki kubwa za mume kushukuru kila ambacho anakupa unajua wanaume kuna watu wengine unapomletea kitu mke wako afu unaona kama kukufurahia anakukata moyo wa kumletea hata siku nyingine kingine anakukata moyo lakini ikiwa kama utashukuru kile ambacho umepewa na mume wako mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya ma'ashara nisa تصدقنا أيوني ونواك توني صداقة كتك حديث أبوك أبوك إمام البخاري فإني أريتكن أكثر أهل النار أكيد ميميني مونيشوا وينكي كتك واتوا متوني ونواك فقلنا ونواك وكي صحابة وكوليزة وبما يا رسول الله كونيني أمتمي الله أو كواليبي لنوفونا ونواك ووينكي متوني تمي أكسيما تكثرنا اللعن kwanza wanawake nyinyi mnakithirisha kulani matusi mdomoni hayaishi kulani lani ovyo mpaka kuwalani watoto hakuishi watakfurna alashir vile vile mnakufuru vile ambavyo mmepewa na waume zenu hamshukuru ikawa sababu ya wao kuingia motoni bali mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo kapokea imam al-Hakim akaisahisha Sheikh al-bari rahimahullah hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mtume anasema la yanzuru allah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha Allah hatomtizama mwanamke ambaye hamshukuru mume wake Allah mtazema mke kama huyo katika haki taatuhu fil ma'ruf kumtii mume katika mema kama ilivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fasalihat fasalihat qanitat hafidhat lilghaib bima hafidha Allah akafasir wafasiri wakafasiri aya wakasema fasalihat ay almustaqimatu fi din, wale wanawake ambao wana msimamo wa dini. Qanitat ay muti'atun lillah wa liazwajihin, wale wenye kumtii Allah na wenye kuwatii waume zao. Hao ndio wanawake wema wenye kuwatii waume zao, hao ndio wanawake wema. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ambayo kaipokea Imamu An-Nasa'i vile vile na Sheikh Albani akasahihisha eh, anasema mtume aliulizwa ayu nisa'i khair ni, ni kina nani wanawake bora qal allati tasurruhu idha nadhar ni yule ambaye anakufurahisha unapomtazama watuti'uhu idha amar na vile vile anamtii kipindi unamwamrisha bimaana anamtii mume wake kipindi anamwamrisha huyo ndo mwanamke mwema طيب كتك حق زموم عدم طاعة والديها أو أحدهما في مخالفة زوجها كتك واتي وززواك أو كمتي موجة كتك وززواك كتك جامبو لكم مخالف مميواك mume anakwambia hivi mzazi anakwambia hapana fanya hivi lianna zauja amlaku biha min abawaiha wa taatuhu أوجب kwa sababu ambaye ana milki kubwa kwa huyu mwanamke au kwa huyu mama ni mume wake kuliko wazazi wake kwa hiyo kumtii ni lazima kumtii kipindi hicho ni lazima katika haki tarbiyatu aulad wasabr alaihim kuwalea au tarbiyatu auladihi wasabr alaihim kumlelea watoto wake na kuwa na subra katika hilo فلا تغضب ولا تدع عليهم امامه فان ذلك قد او قد يؤذيه منها mwanamke asikasiriki kasiriki wala kuwaombea dua mbaya watoto mbele ya mume kwa sababu hilo linaweza likamuudhi mume wakati tustajabu da'watuha na vile vile huenda ukawaombea dua mbaya watoto Allah akaijibu kuna wengine wazazi ndo unakutana watoto kama leo wafuta bangi na mambo mengine maisha magumu kwa watoto dua za wazazi kuwa utayaona utaona maisha ni fanya hivi hivi na hivi kwa unakuwa maneno mabaya kwa mtoto na mtoto anakuwa kabisa maisha yanakuwa yale yale mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ambayo kaipokea Imam Muslim anasema la tad'u ala anfusikum msijiombei nyinyi dua mbaya ولا تدعوا على أولادكم ولا مسي وومبي دو ومبايا وتتوينو ولا تدعوا على أموالكم ولا مسي وومبي دو ومبايا ماليزينو لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم iyo dua yako isiji ikawafikiana na ule mda ambao allah akiombwa anato, anapana asije akajibia dua. Unaweza kaomba dua, kumbe wakati umeomba hiyo dua na wakati wa kujibiwa dua ukamwambia mtoto wako dua mbaya, ikawa sababu ya Allah kujibu ile dua, basi yale ambayo umemwambia mtoto wako akafanya nini, yakampata. Kwa hiyo ni miongoni mwa haki ambazo mwanamke au mama wa Kiislamu anatakikana aweze kumfanyia mume wake. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika hayo. Pia namwomba Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitana ala alkitabi wa sunna hatta nalqahu wa huwa radun anna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh